บุ๊กทูสิบเก้านวสประเซเจโสประเซเจในห้องครัวอินบุ ă ตอรี e în b u ก ă t ตี i e คุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะอ i อบุ c การ r ี e nouă Ai o bucătărie nouă? วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะ Ce vrei să gătești astăzi? Ce vrei să gătești astăzi? คุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหาร Gătești electric sau cu gaz? Gătești electric sau cu gaz? ดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะ Să tai cepele? Să tai cepele? ดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะ Să curăț cartofii? Să curăț cartofii? ดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะ Să spăl salata? Să spăl salata? แก้วน้ำอยู่ที่ไหน Unde sunt paharele? Unde sunt paharele? จานชามอยู่ที่ไหน Unde sunt vasele? Unde sunt vasele? ช้อนส้อมและมีดอยู่ที่ไหน Unde sunt t a c ă m u r i l e Unde sunt t a c ă m u r i l e คุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะ desfăcător de conserve? Ai un desfăcător de conserve? คุณมีที่เปิดขวดไหมคะ Unde este desfăcătorul de sticle? Unde este desfăcătorul de sticle? คุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะ Unde este tirbușonul? Unde este tirbușonul? คุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะ Gătești supa în această oală? Gătești supa în această oală? คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะ Prăjești peștele în această tigaie? Prăjești peștele în această tigaie? คุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะ Prăjești legumele pe acest grill? Prăjești legumele pe acest grill? ดิฉันกำลังตั้งโต๊ะ Eu pun masa. Eu pun masa. นี่คือมีดซ่อมและช้อน Aici sunt cuțitele, furculițele și lingurile. Aici sunt cuțitele, furculițele și lingurile. นี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปาก Aici sunt paharele, farfuriile și șervețelele. Aici sunt paharele, farfuriile și șervețelele.